A pravi muhađir je onaj ko ostavi ono što je Allah zabranio. Hm. Abdullah ibn Amr, ibn Al-As, umro u Mekki 75. godine primio islam prije oca. Ali ima jedan interesantan podatak za ovog čovjeka. On je mlađi od oca samo 11 godina. Znači u njegovoj biografiji stoji da je njegov otac imao 11 godina kad je dobio prvo dijete. Znači da se minimalno ženio kad To je tako bilo prije. Oženi se, ja sam imao pradjeda, zvali ga se, njega su oženili, mislim, bukvalno ga oženili, on bi dijete, čuo krave, ovce. Ovaj, zato što im je trebalo žensko čeljade za stoku. <laughs> ne, ozbiljno, treba je neko da radi u kući, da održava kuću, stoku i šta će, kući je oženi njega. I on ovaj, tako djede tu pričao i ostali on dođe od krava košporeta, zaspi i ona njega uzme, odnese. I... Znači prije su ljudi, pazi, tako je bilo prije, znači nije bilo onako beledanja bez veze. Znači ili učiš nešto korisno, neko znanje, ili ovaj, moraš rad, odnosno evo ovdje žence. Ili jednostavno nekad ima razvijeniji i tako dalje. Uglavnom, 11 godina to je posebno bio decidan imam El Mizi. Imam El Mizi je bio muhadis u vrijeme Ibn Temije, Ibn Kajima, Ibn Kesira, posebno Ibn Kesira, jedan od najvećih muhadisa tog vremena, čak je bio Ibn Kesira u punac. Hmm. U Buharijevom sahihu on ima 26 hadisa, znači zastupljenih prenesenih od njega. A što se tiče samog hadisa, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Al muslimu men al muslimu min lisanihi Musliman je onaj od čijih su, čijih su ruku i jezika mirni drugi muslimani. Odnosno, čijih su jezike i ruku mirni drugi musliman. Kad se u tekstu šerijetskom kaže musliman je onda se gleda ono što je došlo iza. Ako je od temelja vjere, to znači da je šartimana islama. Ako nije od temelja vjere, onda to znači da upotpunjava islam ima. Razumijete? Ha? Evo, neuznemiravanje. Znači, ako neko uznemirava nekog jezikom ili, ili rukama, jer postoje nevjernik time? Znači, nije od osnovnih stvari, od temeljnih stvari. Zato mi kažemo ovdje kad poslanik kaže musliman je, to znači potpun musliman, pravi musliman, dobar musliman. Znači musliman kak, kakav, se traži, slika i prilika. Od čijih su jezika i ruku mirni drugi muslimani? Od čijih su jezika? U hadisu je prvo spomenut jezik, pa onda ruke. Zato što je zlo jezika puno veće. I mi smo dužni da muslimane od našeg jezika sačuvamo od tri stvari. Prvo, od ogovaranja. A šta je ogovaranje? Ogovaranje je da o nekom govorimo istinu, a njega nema tu. je ogovaranje. Radili smo suri Huđurat. Znači, istinu govorimo, to je stvarno tako, jest. Ali čovjeka nema tu da može da se brani, da reaguje i tako dalje. A ružno je, ne bi volio da se to spominje. Znači, to je ogovaranje i od toga treba da zaštitimo muslimane od našeg jezika. Drugo, treba da ih sačuvamo od potvore Šta je potvora? To jest da slažemo na njih. Kažemo nešto ružno o njima, a to nije tako. To je potvora, svejedno bili oni tu ili ne. Jel u redu? I treće je uvreda. Šta je uvreda? To je da govorimo o muslimanu, a on je tu, ružno. Znači, govorimo o nekome ružno, a on je tu, znači vrijeđamo ga. Ako nije tu, onda je to ugovaranje. A ako izmišljamo mi, to je potvora. To su tri stvari gdje, koje je šarijat najstrožije, najstrožije zabranio. Pohvala ne smeta, nije problem. Pa to se misli da se čovjek ne uobrazi. Znači da se ne uobrazi i da se ne naruši njegova iskrenost. Ali ako te smetnje nema, poslanik Selem je u prisustvu saba hvalio neke osahabe i tako dalje. Za Ebu je rekao, recimo, kako se bilježi u muslimom sahihu, da je Ebu upitao će liko biti pozvan sa svih džennetskih vrata. Hoće liko biti pozvan sa svih džennetskih vrata? A on je rekao, hoće, a ti ćeš biti jedan od njih. Šta znači ti ćeš biti jedan od njih? Pohvala njemu direktno. Pa tako? I u, u, tom hadisu, recimo, imam nebevi i drugi učenci kažu ako znamo da se čovjek, ako smo sigurni da se čovjek neće uobraziti, da neće narušiti njegovu iskrenost, dozvoljeno ga je pohvaliti u lice i tako dalje. Ali ovo su stvari koje uznemiruju. Ovdje govorimo o uznemiravajućim stvarima za samog čovjeka. A šta je sa rukama? Neki učenjaci kažu ovdje jezik ne misli se samo na govor, nego čak i vidove izrugivanja. Što poslanik sa selem sad postavio pitanje, recimo. Što je poslanik u hadisu rekao sačuva muslimana od jezika, što nije rekao govora. Ovaj, zato što jezikom čovjek može recimo da se izruguje drugom muslimanu. Da mu se ruga i ostalo, pa da bi i to ušlo, da bi bilo općije. Znači sve u principu s čime možeš uznemiriti čovjeka jezikom kao organom, nema ni, e, ovaj, odnosi se ovdje podovi. Hmm. I rukama. Dobro od ruku. Šta znači ovdje ovo od ruku? Neki učenjaci kažu to se odnosi bukvalno na ruke. Šta to znači? To znači krađa, to znači nanošenje tjelesnih povreda, mučenje i tako dalje. Dok drugi opet kažu ne misli se tu na ruke bukvalno, nego se o tu misli da čovjeka uznemiravaš bilo čim drugim što nije jezikom. Odnosi se na tu ličnost. Znači kad kažeš uradio sam to svojim rukama. Ne misliš nekad bukvalno uradio sam rukama. Tu možda si uradio Bušilcu, možda si uradio čekićom. Je li tako? Ili recimo ljudi kažu zavrnuo sam ga svojim rukama. A nije rukama imao je šta ključ neki, nije važno, uopšte točak recimo. Znači, hoće da kaže da je ovu hadisu ne misli se bukvalno na ruke, nego na izraz. Da ga uznemiravaš svojim rukama, to jest ne uznemiravaj ga ti lično ničim, pa ulazi u to uzimanje njegovog prava, otimanje međa, otimanje zemlje, ne znam nija bilo šta što, drugo što se odnosi. Na sve. Jel u redu? Znači, ne uznemiravanje, drugih wal muhađir. E sad, pravi muhađir je onaj ko ostavi ono što je Allah zabranio. Ovdje se radi o tome šta je hidža? Molim? Preseljenje. E, ovaj hadis je dokaz da hijđri postoje dvije vrste. Mi znamo za hijđu preseljenje iz jednog mjesta u drugo, je li tako? To je bila hijđa iz Mekke u Medinu, iz eh, Mekke u Abesiniju, i tako dalje. To je hijđra tijela. Ovaj dokaz da je tu da je hijđra srca, Ibn Kajib je naziva često hijđra srca, i on ima knjigu jednu oko 500 stranica u kojoj govori upravo o toj vrsti hijđre. Hidžra srca Allahu Đelešanu i poslaniku koja se ogleda u tome što će čovjek ostaviti ono što je zabranjeno. Ibn Kajim je na jednom mjestu kad govori o tome, on kaže ja ne mogu da se načudim ljudima koji na stotine hiljade stranica pišu o hijđri tijela koja im se možda nikad u životu neće dogoditi. A zaboravljaju i zapostavljaju hijđra srca koja im je vađib i farom trenutku u svakom momentu koji je vađib stalni. Koja podrazumijeva te obu, podrazumijeva kajanje za ono urađeno, podrazumijeva stalni povratak Allahu to je u principu hijđra prvo. Pa onda tjelesno, ako treba, treba. Nije problem, ako ne treba, nije ni to problem. Wal muhađiru men heđara Neki učenjaci kažu da je ovim poslanik sa Seleme htio da utješi neke azhabe koji su propustili vrijednost hidže, pa prošlo osvojena Meka osme godine i nisu uspjeli, pa je ovim želio da im ukaže u čemu je u principu tu tajna i u čemu se radi a to je da je prava hijđa da ostavi ono što je zabranjeno. Prvo se tu misli na kipove, obožavanje kipova, druge bogove i da obožavaju jedino Allaha pa onda i izvršenje ostalih zabrana i naredbe. Hm. Ovaj hadis prenio je Buhari na više mjesta, međutim bilježi ga E, i Ebu Davud i Nesa. Interesantno da ovaj hadis ne bilježi ima muslim. Ovo je jedan od hadisa koji Buhari posebno bilježi, ali bilježi i Ebu Davud, Nesa, Ibn Hibban, Hakim i drugi, e, gdje se dodaje još jedan dodatak Val mu'minu nas a pravi potpuni vjernik je onaj s kojim su ljudi sigurni od njegovog zla i sigurni od njega ako se nalaze u njegovom komšiluku, kao komšije, spavaju mirno od njega, znaju da neće doživjeti ništa ružno. Jel razumijete? Ako čovjek radi na poslu negdje i čovjek ga zaposli i da mu neke ključeve, siguran je da taj čovjek neće mu ukrasti ništa. To je pravi vinik. Znači kad ljudi steknu povjerenje u tebe, i da ti imaš, da ti mogu, što bi rekao, povjeriti bilo šta. Vol mu'minu min un nas. Dobro. Sljedeći hadis. Od Ebu Musa radijallahu anhu stoji da je rekao Ja Rasulallah Ejul Islami afdal Kale men selim muslimune min lisanihi O Allaho poslaniče, šta je najbolje, kakav je islam najbolji? Znači, kako je najbolje prakticirati islam da se on vidi? Pita. A on reče da muslimani budu sigurni od tvog jezika i tvojih ruku. da muslimani budu sigurni šta? Od tvog jezika i tvojih ruku. Ovaj hadis naravno nosi istu poruku kao i prethodni. I vidimo iz ovoga da je poslanik sallallahu alejhi ve jako potencirao kod ljudi da kod drugih ljudi ne izazivaju nikakve neugodnosti i neprijatnosti i slično i da je na tom principu odgajao ashabi radijallahu i zato mi iz toga zaključujemo jedno ogromno i veliko pravilo. A to je da prvo što smo dužni u vezi sa stvorenjima jeste da ih ne uznemiravamo. Da ih ne uznemiravamo. Ni u kojem smislu, ni riječima, ni postupcima, ni dijelima, bilo čim. Znači, kad su u pitanju muslimani, drugi ljudi oko njih mogu biti sigurni od njihovog zla. Ništa im se ružno neće dogoditi. To je prvi vađib za muslimane. A drugo je, drugi princip na kojem je poslanik sa svema odgajao shave, bilo, da urade ljudima dobro koliko mogu. Znači, prvo je neuznemiravanje a drugo uradio dobra koliko možeš. Na hrani, obuci, pomozi, pomozi mu raditi, pomozi mu završiti, utješi ga, obiđi ga kad je bolestan. Sve te neke stvari koje je posljedno naredio, to je činjenje dobra koliko možeš. I treće je da budu prijatni u međusobnim odnosima zato je naređivao da se najbolje onaj ko prvi nazove selam, da selam nazivaju jedni drugima, da budu nasmijani kad se sreću, da budu prijatno, da fino mirišu, da budu fino obučeni, mislim, čisto i najljepše što ima i tako dalje. U tom smislu je propisani miris, e, propisano sve te neke određene stvari, da bi susreti među muslimanima bili što ljepši i što prijatniji. To su te tri stvari koje je poslanik sallallahu alejhi ve propisao i na kojima je odgajao ashabe radijallahu anhu. U tom kontekstu je i sljedeći hadis. Od Abdullaha ibn Amra radijallahu anhuma da je neki čovjek pitao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ejul islami khair koji je islam najbolji. Vidite isto pitanje slično koji je ovo prethodno. Pa je rekao imu taame wa taqra'u selame ala men arafte wa men lem ta'rif. Da hraniš gladne i da nazivaš selam onima koje znaš i onima koje ne znaš. Hm. Vidite sad, u onom dijelu je zabranio šta uznemiravanje. To je ono prvo što smo rekli. A u ovom hadisu, u ovom odgovoru na isto pitanje šta? Kod ovoga je podstakao ga da čini dobro koliko može. A zašto na ista pitanje različiti odgovori, pitam ja vas. Malo ste se uspavali vruće vam vidim. Možda su, malo poslanik se znao i možda ponosak kakav je ko, ako je znao da ovaj recimo bio dobar među ljudskim odnosima, onda možda nešto drugo, pa je tako to. To je jedan dio odgovora. Znači, poslanik sa selem je na ista pitanja davao različite odgovore iz dva razloga. Prvo je stanje trenutno u kojem se ljudi nalaze, šta on zahtijeva. A drugo je stanje čovjeka koji pita. I u skladi s tim davao je odgovore. A mi iz tih odgovora kad spojimo ova dva hadisa, prvi koji kaže ne uznemiravaj ljude, to je pravi najbolji islam, da ne uznemiravaš ljude ni jezikom ni, ni rukama, a ovdje najbolji islam kaže da daješ, hraniš gladne, da nazivaš selam i tako dalje. Kad spojimo ta dva, mi vidimo da je poslanik sa selam, imamo te određene temelje, zaključujemo. Pa prvi temelj je ne uznemiravaj nikoga, a drugi je učini dobra što možeš. Znači, koliko možeš. Ali ovo se misli da ti spriječiš zlo, da ne činiš ti drugima. Jel razumijete to? I zato ovdje vidimo jednu veliku opasnost ljudi koji hadise, ajete, tekstove posmatraju jednostrano, samo jednu stranu gledaju, drugu ne. Tek se dođe do određenih zaključaka i ono što ulema pisala knjige, recimo pa mi dođemo 1, 2, 3, to se zove iščitavanje tekstova i onda na osnovu toga donošenju zaključaka. To je najsigurnija metoda da se neće zalutati na tom putu. A od se radi Allahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao La uminu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Neće biti potpuni vjernik niko od vas dok ne bude volio svome bratu što voli sebi. pravilo u ponašanju ponovo u međuljudskim odnosima znači da čovjek želi drugom što želi sebi. To je pravilo, vi znate da je u narodu postoji što, što ne poželiš sebi, ne poželi ni drugom, ili ne poželi drugom što ne poželi o sebi i tako dalje. To je u principu, vidite ovdje poslanik sallallahu alaihi neme u potpuno. Znači sad ako ti dođeš meni i pitaš me neku pitanje, neku fetvu, ne znam nijako, Jel dođeš ti sad, dođe neka grupa ljudi i kaže smijemo li mi, ne znam, nije ukrast auto nemuslimana nekog koji je u, Austriji Austriju u Beču recimo. Što bi ti ukrao? Bi ti volio da tebi neko ukrade? Pa on je ovako, on je onako, pa je li to tvoja briga? Tvoje je da želiš drugom što želiš sebi. A Allah će suditi ljudima svim i ostalim. Razumijete to? I zato je mene jako žalosti. Vidite kako ovi hadisi potiču na dobro. Na najljepše moguće osobine koje ljudima trebaju danas više nego ikad. I dođe neko i tako neke gnusne stvari, dužne stvari, uvija u celofan To je ružno. To je zločin prema vjeri koja zabranjuje uznemiravanje drugog i podstiče da se drugom želi dobro koliko se može, a da se želi drugom svo moguće dobro voga svijeta. Znači, vidite ovdje kako hadisi idu postepeno. Zabranjuju nam, prva dva hadisa zabranjuju nam da činimo zlo ljudima. Jel tako? Drugi hadis nas postiče da činimo dobro koliko možemo. Hranimo hranu, širimo se. Je tako? A ovaj treći nas hadis uči da želimo dobro i koje ne možemo uraditi, ali ga želimo. Znači, žene su nam da učinimo dobro veće nego što možemo da uradimo. Jel razumijete to? Na ovom hadisu ćemo stati zato što ulazimo sad u grupu drugih hadisa koji nam govore o ljubavi prema Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam i kako se ona treba da manifestuje i tako dalje i tako dalje.